Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. October 15, 1977 Itinalagang kardinal ng simbahang katolika ang noy arsobispo ng Munich, Germany na si Archbishop Joseph Ratzinger. Halos apat na buwan pa lamang na nailuklok bilang arsobispo ng Munich si Archbishop Ratzinger nang tanggalin siyang kardinal. Siya ang pang-34 na arsobispong nahalal sa nasabing archdiocese at natanghal na kardinal. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.